Soyons fermes quand les ennemis abondent, soyons fermes malgré leurs avions qui grondent, soyons fermes quand le combat est indécis, soyons fermes, réalisons la prophétie, soyons fermes quand les ennemis abondent, soyons fermes malgré leurs avions qui grondent, soyons fermes quand le combat est indécis. Soyons fermes, réalisons la prophétie. Soyons fermes quand les ennemis soyons fermes malgré leurs avions qui grondent, soyons fermes quand le combat est indécis, soyons fermes, réalisons la prophétie, soyons fermes quand les ennemis abondent, soyons fermes malgré leurs avions qui grondent, soyons fermes quand le combat est indécis, soyons fermes, réalisons la prophétie.